Cerpi electron el mar aquo. Fenomenon, kiu ancau aperas ce la saligo de nudela aquo, esploristoi el Californio volas el profiti por la climat convena productado de electra corrento. Se aquo, kiu enhavas multe da salo, trafas al sen sala aquo, tiam saleroi tutte de MEM el svarmas gis la en havo da salo estas cie egala. Tio ocasas ne nur en la cuir poto, sed ancao en la maro, exemple ce en busigioi de riveroi, au tie, cie aquo purigai installajoi en marigas purigitan rubacvon. Por converti tiun naturan forton, kiu estas ancao nomata blua energio, al electra curento, te amo della Stanforda Universitato, laboras pri tutte a parta batterio. Nia tiel nomata mix entropia batterio, esta simple construita, cae consistas el favor costai materialoi, diras la estro de la te amo. Malsame ol aliai procedoi, kiwi usas la saman fenomenon, gi funccias sen prisorgendai membranoi cae sen turbinoi por la productado de curento. La batterio enhavas du electrodoin, e ciui unu consistas el la color pigmento berlina bluo, cae la alia el dotita polipirolo, cio estas conductiva plastaggio. Se la batterio estas alterne inundata per maracvo, cae per sensala aquo, tiam electre chargitai sal particloi migras ciam de nove en la electrodain materialoin, au alterne el migras el ili. Tra extera electra circuito eblas tiam el conducti electron. La principone estas nova, sed la nun electitai materialoi estas pli robustai, cae mal pli o la gis nunai apparataroi, diras la studaggio. La scienzisto e successe testis prototipon, cun mar aquo, el marcolo ce San Francisco, cae cun purigita rub aquo, el aquo puriga installaggio en palo alto. Aquo purigai installaggioi en proximezzo de mar bordo estas bona elir puncto por establi la tecnologion diras la sciencisto. Ties propra besono pri energio povus esti covrata plei parte, au ec complete. La rapporto de internazia esplorista te amo, el la iaro du mil la tutmonda potenzialo por la ricolto de electro, per tiu procedo, pri salacvo, el la maro, estas ancora un multe pli granda. Se oni nur consideras la in de riveroi, tiam eblus cerpi en jaro 625 terawatt horoin, cio correspondus al 3% de la tutmonda besono pri electro. Crome, la blua electro fluas depende de la vetero, de la sezono, au de horo de diurno. Tio estas avantaggio, compare al vent energiai au sun energiai instalagioi. Ciula sen membrana procedo el Californio taugos, ciel alternativo alla jam funccianta proceso sur base de osmoso, tion la estontezzo devos ancora un montri. Gis nun, la sen membrana procedo liveras elektron nur en laboratorio, cae ancorau nesuffice necessas ancora o pli altigi la densetson de productivo, porque la procedo estu tauga por comerza applico. Oni nun planas pilotan installajon ce la maro.